Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Bye bye. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Sizlere Sao Paulo'dan seslenmekteyim. Dünya Kupası'dan haberler programı için. Sao Paulo'da şu anda yağmur yağdığını söyleyeyim bu arada. Ee, İstanbul'da hava nasıl tam olarak bilemiyorum ama burada e, Brezilya deyip buranın havasının çok günlük güneşlik olduğunu zannedenlere küçük bir bilgilendirme olarak bunu ileteyim. E, bugün 8 Temmuz'a girmiş bulunmaktayız ve bugün yarı final mücadeleleri başlayacak. Brezilya ve Almanya arasında oynanacak. ilk yarı final mücadelesi Belo Horizonte'de karşılaşacak iki takım. E, bu Brezilya'nın Belo Horizonte'de oynayacağı e, üçüncü, özür diliyorum, ikinci maç. E, fazla uzaklaşmıyorlar bunları Ya, ya Belo Horizonte'deler zaten ya e, Sao Paulo'dalar. E, aşağı yukarı hep aynı e, ve Brezilya'nın en iyi şehirlerinde ve en iyi statlarında maç yapmaya devam. Brezilya takımıyla ilgili şöyle haberlerden bahsedelim. En son e, Neymar'ın sakatlığından bahsetmiştik. E, dün de e, son dakikada bir can yayın e, kararı verdiğimiz için aktarmayı unuttuğum haberlerden biri olarak bugün ee, onu aktarayım. Thiago Silva da Aya karşısında kart cezalısıydı. Sarı kartının cezasının kaldırılması için Brezilya FIFA'ya başvuru yapmıştı ancak e, FIFA bu başvuruyu kabul etmedi. Brezilya'nın gerekçesi Zuniga'nın hareketine kart gösterilmediyse bize niye gösterildi şeklindeydi ama FIFA bunu kabul etmedi. FIFA'nın e, hakemlere direktifler verdiği doğrultusunda e, hakemlerin yanlış kararlar verdiği iddia ediliyordu ayrıca. FIFA bu haberleri de e, doğru olmadığını söyleyerek yalanladı. Almanya cephesinde ise her, herkes e, Almanya'nın neler yapacağını bekliyor tabii ki. Bilya'nın Neymar ve Thiago Silva'nın eksikliğinde neler yapacağını merak ettiği gibi yani e, Almanya takımında çok büyük önemli bir sakatlık durumu yok herkes safa sağlam diyebiliriz Alanya'da. Ee, e, Levin tabii yokluğunda ve Thiago Silva'nın yokluğunda nasıl bir taktik izleyeceğini de dünkü maçta göreceğiz. Türk saatiyle saat e, 11'de başlayacak maç. Brezilya saatiyle ise 5'te oynanacağını hatırlatalım. E, yarın oynanacak bir diğer yarı final mücadelesi o da Hollanda-Arjantin arasında e, Sao Paulo'da oynanacak. O maçı da Türkiye'den temsilci olarak dediğimiz Cüneyt Çakır'ın yöneticisi landı. Cüneyt Çakır'a Türkiye'den onunla birlikte giden hakem arkadaşlarını bu maçta bugünden başarılar dileyelim. Yarın da bir kez daha dileriz. Ee, ve diğer haberlere geçelim. Brezilya'da Dünya Kupası ile ilgili ve ülke ile ilgili yaşanan haberlerden bahsedeceğiz. Öncelikle FIFA'nın e, içinde bulunduğu bir bilet skandalı vardı. Pazar günü Habertürk gazetesinde bu haber e, ve bu haberde şu söyleniyordu. FIFA'nın da 11 e, çalışanının içinde bulunduğu e, pardon FIFA'nın 4 çalışanının e, içinde bulunduğu e, bazı bilet sahtekarlıklarının olduğu söyleniyordu. E, bu FIFA'dan e, kişiler kendisi dün gece Rio'daki otelinde yakalandı. O kişi ise daha önce e, FIFA FIFA görevlisi Ray Phelan. Evet şimdi uzun notlarım arasında özür diliyorum. Biraz balık bir e, not e, çıkarmışım. E, evet şimdi buldum. Maçların e, ülkede oynanacak maçların organizasyonunu yapan ekipten biri olan Ray Willem e, pazartesi gecesi Copacabana Otel'de Rio'da e, polis tarafından soruşturmanın ardından e, gözaltına alındı ve geceyi nezarethanede geçirdi. FIFA e, Başkan'ın e, bu sonrasında açıklamada e, biz Brezilya polisinin yapacağı araştırmalara her zaman destek veriyoruz e, açıklaması yapıldı. burada 130 maç biletinden 70'inin en az 70'inde e, bilet sahtekarlığı yapıldığı ortaya çıktı ve bu bilet sahtekarlığı e, sürecinde Sepetler'in yeğeni Philip Blatter'in de olduğu söyleniyor. Ayrıca FIFA'nın e, ikinci başkanının oğlu e, Humberto Grand, Grondan'ın da olduğu söyleniyor. Yani burada bir o e, birlikteliğinin getirdiği bazı e, sahtekarlıklar, ilişkilerin getirdiği sahtekarlık olduğu söylenebilir. E, Grondona ise bir açıklama yapmış ve demiş ki yani ben belki ekstra biletleri ben arkadaşlarıma verdim ve 220 e, dolar için sizce elime bu kirli işlere ulaştırır mıyım demiş. Kendisi verdikten sonra bileti arkadaşlarının bunları ne için nasıl kullandığını bilemediğini bilemeyeceğini söylemiş. Ayrıca e, Cezayir asıllı ya Cezayirli Mamadou Lamine Fofana da e, bu soruşturmalar arasında adı geçen isimlerden e, FIFA'da görev alan kişilerin ise e, bu soruşturma içinde FIFA'da görev yapan kişiler ise bu sahtekarlıkta yer aldıklarını kabul et bakalım e, FIFA Dünya Kupası oynanırken e, insanlar yani bilet alıp Dünya Kupası maçı izledikleri, izleyecekleri için sevinirken FIFA'nın içinde bulunduğu bu e, bilet durumu neye dönüşecek, nasıl bir sonuca varacak hepimiz ben de özellikle merakla bekliyorum. Peki e, Sepp Blatter bütün bu yaşanırken, soruşturmalar yaşanırken ne yapıyordu diye bir bakmak istedim. Pazartesi günü Rio de Janeiro'da bir açılış vardı. Bunun her zaman e, yaptığı bir e, sosyal sorumluluk projesinin açılışı Football for Hope yani umutlu yarınlar için futbol diye çevirebileceğimiz bir başlığa sahip bir gönüllü e, bir çalışmanın açılışını yaptı Blatter. Hani e, FIFA'nın görevlerinin içinde bulunduğu bir olaydan bahsettim biraz evvel. E, ne kadar e, ve neye dayanarak umutlu yarınları düşündüklerini görebildiğinizi tahmin ediyorum. Bu e, iki bağlam kurmak çok da zor olmasa gerek FIFA'nın gerçekten bu Dünya Kupası öncesinde e, ülkenin hükümetiyle birlikte girdiği iddia edilen yolsuzlukların ardından Dünya Kupası oynarken de bir yandan e, bu yolsuzluğun ortaya çıkması ve FIFA'nın görevlerini itiraf edip gözaltına şu anda Brezilya'da tutuluyor olması dünya tarihinde içinde bulunduğumuz dünya kupalarının e, içinde bulunduğumuz dünya kupasının gerçekten nevi şahsına münasır bir hale getiriyor. Bu e, haberlerin ardından e, Brezilya'daki sosyal hareketlenmelere doğru geçelim. E, ufak bir Belo Horizonte haberimiz var. Şöyle bir durum var aslında. Belo Horizonte'de iki gün önce 4 ya da 5 Temmuz'du tam hatırlayamıyorum tarihini ama e, geçtiğimiz haftaydı. Bunun haberini de sizlere aktarmaya çalıştım. Bir köprü yıkılmıştı, viyadük yıkılmıştı. Viyadüğün altında kalan e, araçlarda insanlar ölüp yaralananlar olmuştu. Ancak bu çok fazla medyada ve halk arasında çok fazla dile getirilir durumda değil. E, bu köprünün neden çöktüğü konuşulmuyorken e, Zuniga'nın e, Neymar'a tekmesi sonucu Neymar'ın sakatlığı daha fazla gündeme durumda. Bu da e, enteresan ve hani medyanın halkı ve konuşulacak konuları nasıl yönlendirdiği konusunda ufak bir ipucu olsun diye eklemek istedim. Sao Paulo'da yağmur yağıyor demiştim. Bu aslında e, ne kadar havanın soğukluğu açısı gibi gözükse de Sao Paulo için iyi bir haber. Çünkü Sao Paulo'ya geldiğimden beri evi paylaştığım sevgili Açık Radyo dinleyicisi Emrah'tan aldığım bilgiye göre Sao Paulo'da kuraklık bekleniyor. Sao Paulo'nun su rezervleri e, son yılların en düşük seviyesinde olduğu için e, apartman girişinde de suları dikkatli kullanalım e, afişleri yer alıyor. Tabii bu konuda ben daha fazla detaylı bilgi vermeye çalışıp yanlışlıklar yapmayacağım. Su hakkı programcılarımız hakkını vererek sanırım bu konuya değineceklerdi deyip pası onlara bırakıyorum. Ve bir sonraki e, şehirlerle, Brezilya ile alakalı haberlere geçiyorum. E, yine Sao Paulo'dan devam ediyorum. Roosevelt Meydanı'nda bugün e, özür diliyorum 9 Temmuz'da bir eylem çağrısı yaptı. Evsiz işçiler hareketi. E, ayın başından bu yana e, oldukça antidemokratik uygulamalar içerisinde Sao Paulo e, valiliği ve belediyesi valiliği diyelim daha çok ona ve polisi diyelim hatta e, bu tür uygulamalara karşı çıkmak için insanları tekrar e, meydanlara davet ediyor. MTST bir diğer açıda diyelim evsiz işçiler örgütlenmesi e, bu devletin, iktidarın yaptığı bütün e, baskılara karşı ses çıkarmak için herkesi davet etmişler. Bir sonraki haberimize geçelim. Dün söylediğim bir haber vardı. Bir Rio'daki eğitim görevlilerinin maaşı kesilmişti. E, kesilme nedeni de bir greve gitmişti eğitim, öğretim görevlileri ve greve gidenlerin hepsinin e, parası kesilmişti. 45 günlük grevin ardından e, bu kararı vermişti e, Eduardo Paez. Ve bugün yapılacak bir eylem vardı. Bugün çok e, olaylı geçmeyen bir e, eylem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ses şöyle getirmedi. Hani şiddetli veya biber gazlı bir eylem değildi. E, öğretim görevlileri de tanıdık ve kulağa tanıdık gelecek benim maaşım, benim hakkım demiş ve haklarını ister böyle bir basın açıklaması yaparak. E, şimdi parçalarımıza gideceğiz. Brezilya'da olan sosyal hareketlenmeleri aktardıktan sonra geçen seneden bu yana yaşanan sosyal hareketlenmelerle e, sürecinde üretilmiş dinleteceğiz. Bu hafta boyunca son bloklarda 3 adet parçamız var yine. Vaktimiz yettiğince Selahattin onları sizlere duyuracaktır. İlk parça Now Vital Copa ismini taşıyor. Biraz hareketli, biraz funk bir parça bu. E, Now Vital Copa burada bütün sloganlardan, e, başı çekenlerden bir tanesi. En çok kullanılardan bir tanesi ve kupa burada oynanmayacak manasında geliyor. Gerçi artık oynandı ve bitti ama yine de hala farklı belediye için bunu her yerde e, şehirlerin her duvarlarında görmek mümkün. Bu parçanın ardından e, Desculpe Neymar parçasını dinleyeceğiz. Edu Krieger söyleyecek bunu. Oldukça biraz sakin bir parça ve Neymar özür dileriz. Bu Dünya Kupası'nda seni destekleyemeyeceğiz diyor. Dünya Kupası'nda yaşananlar hakkında e, halkın yaşadığı zararlardan dolayı sana desteğimizi veremeyeceğiz diyor. Ancak tabii ki e, tam da öyle değil. E, Dünya Kupası sürecinde takip ettiğim bu aslında herkes e, Neymar'ı el üstünde tutuyor. Sakatlığı için tekrar bir kere daha kendisine geçmiş olsun diyelim ve bu şarkının sadece adını göndererek e, yani üzgünüz Neymar son iki maçta oynayamayacağın için hem güzel futbol adına hem de senin kariyerin adına diyelim Neymar'a da bir selam gönderelim. E, bir başka ve son ve en güzel parça da bu onu da söyleyeyim. Apanhador So Mordido şarkının adı. E, bu da e, biraz şiddet görüldüğünden e, bahsediyor şarkı sözlerinde bu parçada. Dün yaptığım gibi bu parçaları kendi Twitter adresimden sırasıyla sizlere paylaşıyor olacağım. Twitter adresim twitter.com Taksim Volkan BK3. Bu parçalar dışında ayrıca Dünya Kupası maçlarını takip ettiğim yerlerde çektiğim fotoğrafları, videoları veya buradan aldığım haberleri aktardığım bir alan ayrıca Twitter adresim. O amaçla da kullanmanız mümkün. Tekrar hatırlatayım twitter.com Taksim Volkan Beykaya 3'ten takip edebilirsiniz. Evet artık son 4 maça geldik. Son 4 maçta Bugün Brezilya Almanya ile karşılaşacak. Bir kez daha hatırlatalım. Belo Horizonte'de saat 11'de oynanacak bu mücadele. Hepimize son 4 maçta bol keyifli futbol dolu olacak programı tamamlıyorum. Size iyi bakın. Hoşçakalın. Eu quero é dinheiro pra saúde e educação. Da Copa, da Copa, da Copa eu abro mão. Eu quero é dinheiro pra Copa, não vai ter Copa. Não vai ter Copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Governo, eu vou pra rua te derrotar outra vez. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Não vai ter Copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Governo, eu vou pra rua te derrotar outra vez. Não, não, tenho dois papos, o nosso bonde é sem arrego. Tamo em guerra, é só dois lados, meu irmão. De um lado tem a pipa, de uma sanei tem o pai. Tem alquimia, Haddad, Anastasia e o mensalão. Gosto de futebol, mas quem quer Copa tá com eles. O que eu quero é saúde e educação. Ao invés de gritar gol, eu grito, eu quero é ser feliz. Quero dar rolezinho de ponta a ponta no país. Quando nós pede paz, eles nos mandam o PP. A segurança deles é me matar, me prender. Ó oh, meu senhor, me diz porque me deu um tiro Se é o governo que no Brasil é o bandido O tronco do passado no Flamengo virou poste O branco é modelo e o preto é infrator Tem dinheiro pra Copa, mas a seca continua O rico se diverte, o povo vai morar na rua De norte a sul por onde tu anda nesse Brasil É fácil perceber como o povo sempre se fode Aumentam a passagem, mas não aumentam ganhar um salário. Se o pobre tá doente, o jeito é procurar um estádio. Se não tem paz no morro, que nós asfalto tem a guerra. Geral ir pra Brasília atacar fogo nessa merda. Em São Paulo e no Rio derrubaram o caveirão. E soltar tá todo humano preso lá no Maranhão. Não vai ter Copa. Não vai ter Copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Governo, eu vou pra rua te derrotar outra vez. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Não vai ter Copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Governo, eu vou pra rua te derrotar outra vez. É greve geral, é o povo tomando poder. Porrada nos tucano, PT e PC do B. A Globo não me engana, esse governo é ditador. Matou o Santiago, Amarildo e o Camelo. Não preciso defender o Freixo nem Black Block. Disseram que um conhecido ouviu alguém falar. É tanto desespero beirando a imbecilidade. A culpa dessas mortes é do caos na cidade. Não temos emprego, transporte e nem segurança. O, o pobre é preso porque um livro queria ler. Já o filho do bacana atropela e assassina. E vai cumprir a pena na beira de sua piscina. Enquanto a FIFA rouba o dinheiro da minha saúde, o estudante da gama, filho, só quer se formar. 2.500 médicos a menos, irmão. Porque a Dilma é contra a federalização. Não vai ter Copa porque não tenho dignidade. Pois a escola do pobre pro rico virou garagem. Enquanto o Pelé quer que a bola role no maraca. Quero essa e fazer e botar fogo na catraca. E pra quem pensa que trabalhador é recuado, que não tem consciência pra escolher o próprio lado. No meu rap o papel é reto sem capitular. Une todas as greves dessa copa derrotar. Considerando que no Brasil pobre não tem sorte, tememos mais a miséria do que a própria morte. Bem unidos passamos essa luta, é uma final. Contra o governo, contra a pique, o capital não vai ter copa. Não vai ter copa. Não vai ter copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter copa. Não vai ter copa. Governo, eu vou pra rua te derrotar outra vez. Não vai ter copa. Não vai ter copa. Não vai ter copa aqui só pra dar lucro pra burguês. Não vai ter copa. Não vai ter copa. Copa do Mundo de 2014. Bem-vindo ao Brasil. Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar. Eu não torço desta vez. Barreira eu vi. Aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões, gastando mais de 10 bilhões para fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal Filipão quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol e as melhorias onde estão. Foi mal, Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana para pagar o ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor. É você que tem razão. balela que não vai colar. Não tá tão fácil assim pra convencer. Esse teu papo de querer crescer. Na parceria, jogo aberto e tal cola, mas já deu pra perceber. Que se alguém sai ganhando aqui é tu. Aqui tem peito pra identificar. Que é o contrário do teu lá lá lá. Negócio aí não é nada mais do que mene meter no nosso cu. sangrar. Cria uma imagem boa pra vender. Na captura do nosso querer. Tá conseguindo é nos provocar. cuidado pra não se perder. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Para, para. Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41